serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro sangira ikiyago radiyo isanganiro kaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango kino kiganiro kikaba gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Care International Burundi akazoba ari mu rukurikirane rwo kubasigurira uruhare rw'abatangamuco mu iterambere ry'umukenyezi mu kazo gikurikirana mu kiringo cy'indwi zine kuri uno munsi tukaba dutanguye indwi ya mbere Marie Claire Kazeneza nijengeye gutaramisha kino kiganiro ubutuma amajwi w'abashikiranyi François Akimana kuri ibyo bibazo vyose bijanye n'amabi akorerwa mu miryango no mu kibano Eka mbere bakanatanga intererano mu bijyanye no kurandurana imizi ukutangana kuri hagati y'abagabo n'abagore na cyane cyane mu bihugu usanga umugabo ari washyirwa imbere icyo bita sisiteme patriarcale mu rurimi rw'igifaransa ibyo byose bakabikora mu gushyigikira iterambere ry'umukenyezi muri kino kiganiro rero turibaza tuti abatangamuco ni abaki ni inkomoko y'abatangamuco ni iyahe mbega bashyigikira iterambere ry'umukenyezi mu bwahe buryo ibi bibazo n'ibindi tukaza kubyishurwa n'umutumire w'iki kiganiro cyacu eh, mutwidondore no gufasha abandi muri iryo hinduka kugira ngo amabi akoregwa umukenyezi cyangwa amabi afatiye igitsina aranduranwe n'imizi murakoze n'abo batangamuco rero mm. ni abagabo bahindutse mm. muvuze yuko baseka eh, kahise katari keza ku bijyanye n'amabi yakorerwa abakenyezi mbega eh, ayo mabi ni nkayahe ni ibikorwa ibyo byo byose cyane bivana murakoze eh, kugira ngo kumbure ushobore kudondagura ayo mabi nashaka kubanza kwerekana ko bwa mbere aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi murabona imico n'imigenzo abantu dukuriramo irafise ingene iha ikibanza gikomeye cyangwa ikibanza gishyira imbere cyane umugabo ibyo bigatuma rero umugabo abaho azi ko ariwe kizigenza mu bintu byose uh-huh. bigatuma uhereye kuva ku mabi yo gutereka amatungo uwo bubakanye amabi yo gukubita amabi yo gusesereza umutima kenshi usanga rero bikorwa n'abagabo kenshi n'ayo mabi rero usanga iyo umugabo yamaze kuba umuntu akora amabi angana uko ntacyo ayatorana rero mu rugo kuko usanga urugo rurasubira inyuma ku rugero rukomeye cyane mm-hmm. akaba umugabo gito mm. nayo mabi rero twebwe abatangamuco ubwacu natwe twahora dukora cyangwa tubamwo turahava turavavanura nayo nicyo bituma mm. twafashe ingendo yo gushobora kuyasigurira abandi kugira ngo bavanure nayo tukanabereka n'ingaruka mbi ayo mabi akwega murakoze mm. nicyo gituma rero twebwe twabonye ko tumaze kuba iyo uhindutse hanyuma ugafata ingingo yo kwereka akarorero keza abandi twabonye ko dukwiye kwitwa abatangamuco kuko turi ko turatanga e, akarorero keza kugira ngo uwo muco usage mu ngo zose zo mu burundi no mu makungu kugira ngo abagabo n'abagore babe akarorero keza mu gukundana kugira ngo dushobore guhinduka birafise aho byavuye mhm. navuze ko eh, ijambo umutangamuco n'itangura navuze ko ari abagabo bahoze muri kahise kabi mhm. kugira ngo duhinduke hari impamvu ni uko ubwa mbere twebwe twari abagabo b'imburakimazi abagabo twaraboshywe n'iyo mico n'imigenzo yo guhohotera abo twubakanye mm-hmm. aho akenshi na twebwe wasanga ababyeyi bacu batureze batubwira yuko wata eh, mugabo adashinga amashiga mm-hmm. aho rero ku gushinga amashiga wari ijya migenzo y'uko umuhungu akirongora acafata ingingo yo gukubita umugore mu maguru masha mm-hmm. kugira ngo azahore amwubaha kandi amutinya hmm. kandi ibyo twarabikora wasanga dufite urunganwe rw'abandi bahungu ibyo rero byose natwe twarabibayemo mm-hmm. kandi twarabikoze mm-hmm. turabikorera abo twubakanye mm. ku rugero rw'uko kandi twabikora tubona umenga ni byiza mm. aho byadukwegera akaga bidukwegera ubukene bidukwegera umwumvikano muke ugasanga uri umugabo ufashe amahera yo mu muryango umugore yiriwe ararima afashe ibitoki niwe mm, amahera yose ibyimbugu ahonereza ku mabutike mm. amahera ukacuca kuyarya uyaboregwamo wenyine mm-hmm. washika rero kugira ngo wa mugenzi wo kwihagarara ko ageze aravuga ahubwo ukamuziriza amakofi mm-hmm. ibyo byatuma eh, tutigera twiyumvira akazoza kacu mbega ejo tuzobaho gute ubuzima bwacu bwari ubwo ku munsi ku munsi mm. turacika rero mu ncamake abagabo b'imburakimazi abagabo babandi atanu uwo banyweraho amazi mhm. abagabo atanu uwo batuma ijambo mhm. mu ncamake bamwe twohava twita imbunuza abantu mhm. ataco bazovamo ngira ngo uri kuratwitegereza niho rero muri icyo gihe eh, ishyirahamwe kere kuva mu bihumbi bibiri eh, na kane na gatanu ryariko rirafasha mu ntara zitandukanye Ah, rigafasha abenegihugu na twebwe turimwo rikatuzanira bitungwa rikatuzanira ibiraya mm. rikatuzanira ibiharage mm-hmm. ubwatsi bwo gutera muri icyo gihe rero babiduha eh, badusaba ko tugira amashyirahamwe mugabo kubera nta nyigisho zihinduka muri icyo gihe twari dufise mm. icyari kibabaje n'ubu nibuka nkumva ndababaye mm-hmm. baduha impene bukeye baza kuraba ko zarondotse nabo bakura ikirenge tukaca tuzirya mugaca mugurisha hama batangura kutubaza ati mbega za mpene zigeze he bashize abantu hamwe bakabaha nk'igitungwa bakagisangiza ingo zibiri mhm. narya bwaho byaboneka ko mu gihugu cyacu twasi ariho tukiva mu ntambara mm. babona ko harimo no kunywanisha abantu kuko nk'igitungwa bagihaye ingo zibiri hari aho wasanga izo ngo ubwazo zari zisanzwe zitakigenderanira nta migenderanire myiza bagifitaniye kera mm. ikibazo iti iki gitungwa ndagisanga ingo zibiri bizotuma imigenderanire hagati yabo yiyongera mhm. mugabo aho eh, imigenderanire kugira ngo yongere mu iterambere icyo gitungwa ahubwo twaca tuja inama tukaraha tukibaza mm. eh, abantu niho batubaza ngo mbega cya gitungwa geze tukaca tuvuga ngo za mpene za kere mm. zarapfuye mm. twigera tubona ko ari iwacu kuko mu mitwe iwacu nta ntahinduka twari dufise niho rero nagoma nshishikira ingene abatangamuco babayeho dukiri turagaruka ngaho gato eh. Eh, ikibazo canje mwavuze ko mwagendera mu ngeso zitari nziza ariko uno munsi mwitwa abatangamuco mbega gute mwagiye kubona yuko ibyo ko murakora biriko birabasubiza inyuma biriko birasubiza imiryango yanyu kubwira by'ukuri mubyuke mwumve yuko mukwiye kwitwa abatangamuco mwagiye kubibona gute mwari mugejeje hehe Ah, bitariko biradufasha kuzamuka mu iterambere baca barondera ubundi buhinga n'ubundi buryo bw'ingene boduha inyigisho zituma dushobora gushyikira iterambere mugabo tubanje guca mu kintu cyitwa ihinduka hmm. niho rero badutumira eh, ku mitumba cyane cyane byahereye igitega ah, baradutumira baratubwira ko ubu bashaka kutwigisha ubuhinga bw'ingene twogerageza kwironderera natwe iterambere eh, rivuye mu maboko yacu mm. muri icyo gihe ndibuka ko bakoresheje eh, isanamu zibiri batwigishirije ko mm-hmm. ari isanamu isanamu imwe yerekana umuryango eh, umuryango umugabo n'umugore bahana umugongo mm. bigaragara ko kiganiro bafitaniye abana babo bariko bararwanira isahani ibyo kurya mm-hmm. impuzu zabo zitabutse inzu baba mu nzu iva reka bigaragara ko ari umuryango ubayeho nabi ku rugero rudasanzwe mm. uyindi sanamu yari sanamu ko umugabo n'umugore bariko bararabana batwenga biboneka ko bariko baraganira abana babo bariko bagiye ku ishuri baba mu nzu ya kijambere inzu mm. babamo ari inzu nziza isakaje amategura urugo rwabo rukikujwe ibitoke rukikujwe n'inka baratubwira bati izi sanamu zibiri rero murazibona rushaka umugabo wese ari ngaha arabe izi sanamu zibiri mbona mwifuza kuba muri ihe sanamu hmm. twese tukaraba tukabona twifuza kuba muri ya sanamu nziza umugabo n'umugore hmm. bari kubarayaga hmm. mm-hmm. uwahora ashika adahamyiriwe uwo bubakanye ashika muhemyiriwe uwahora ashikamu amusanganiza amakofe abihagarike mm. atangure mu inama n'ingingo nimba utahora ufasha umugore ibikorwa byo mu rugo utangure umufasha ibikorwa byo mu rugo muzotangura kubona ikintu gihinduka natwe tuzoba hagufi tuzokongera tugaruke turabe ko iki kiganiro tugereraniye ko by'ukuri kitabagiriye akamaro ngaho rero intango aho byatanguriye mm. hama mu nyuma umuntu wese arikubita arakubita mu mutima iwe arakubita mu rugo icyo gihe ntibyatworoheye kuko wamengo inyigisho baduhaye twese baratubonye mm. mu muhiri wacu mm. ibikorwa twakorera abakenyezi bigayite ucumenga iyo foto bazanye baramenye uko ingene tumeze mm-hmm. mugabo rero turavye inama nabo bandi bagabo ati baje gabashe none ibi bintu babibwiwe nande mm-hmm. reka tugende tugerageze mugabo haba hari barakoze amatohoza barumva hariho umugabo Eh, yari yaragerageje gutangura kwiyumvira ingene yofasha umukenyezi baza bazananye n'uwo mugabo icyo gihe nawe aranadushingira intahe eh. aratubwira ingene yahora akorera amabi umugore wiwe hanyuma aratwereka n'ubukene byamuzaniye mu rugo ko yahavuye arigira inama yo kubiheba ati none ufise amahoro kandi ngeze ku iterambere gusa turabona ko bya biganiro abo muri kere batubwiye ko bishoboka eh. kuko hariho n'uwabigejeje twebwe rero natwe turaje inama ngewe mm-hmm. twabicyangura mugabo ntibyoroshe mm-hmm. kuko icyo gihe ndibuka ko twari abagabo twashika mirongo itatu mm-hmm. twari abagabo mirongo itatu eh, mugabo Eh, ngomba ndakubwira ko abashoboye kubitangura neza neza babaye eh. umunani ah, ah, ah. murumva ko ari mhm. kuko we yibajije ko umugabo aborewe yego yari amenyereye nyifato eh, yari eh, izo nyifato eh, nk'akarorero jewe ndibuka ko nshyitse munsi wa mbere ngashyika nkamuha mwiriwe mm. yaratangaye mhm. yabyibajije mm. ndabona ko bimukanze mugabo eh, uwo munsi uko byanashyikirije nka kare eh, ndamufasha ibikorwa muhira we yabona kumenga ndiko ndamwigenza ko ndondera inzira guhava ndamukubita mhm. mugabo ndamubarira ntihumura jewe so kukwigenza ko burya hari impanuro na numvise kandi zamfashije ishyirahamwe kera ryaduhaye impanuro mhm. kuva icyo gihe umudamu wanjye ahubwo kubona ko nahindutse mm. yagiye kubivuga mu nyuma tugatangura kujyana gusangira ibikorwa gukora kandi ubwa mbere yahora agenda gukora wenyine mhm. nanjye ubwanjye naciye ntangura kubona ikintu mu rugo iwanjye gihindutse mm. nanjye ubwanjye umugore kuko yabona kunanganara muri iyo mutima niho hatanguye ku nanjye niho natanguye kunezerwa mbona ikiyago mm. umugore wanjye yagisha neza atamutima usimba mhm. rero agatangura kumbwira ngo rega hariho abantu ngo bari baje eh, ngo kukurondera ni ukuvuga ubwa mbere abo bantu atawo bigera mbwira mm. hanyuma eh, noneho ah, hava arambwira ati none mushinga ntaye ko wewe mbona ubu uye twamaze gutangura watanguye intambuko nziza yo kugira ngo tufashanye ibikorwa aho yari amaze kubyishimira eh, ndetse n'umugisha eh, n'umugisha kuko inyuma yaho uh-huh. ibyo kubikisanga byo bwa mbere ntibyari biriho mugabo ntangura kubona ko hari n'abagenzi b'abagenzi bamwe twagendana batuma sesagura ah, dutangura kudahuza Eh, kuko narababwira nti kuko batangiye kumbarira ngo yengo ubu rero ngo yengo umugore ngo ngo yaguhaye imiti mm. gusiga utahana n'inkoko saa kumi na zibiri ngo mm. twara dutaha ngo ubu rero ngo we wafaditse mm. mugabo nkaca ntangura kwibuka amahera yose nasesagura uduhera nagurishije ibitoke ndayamaze eh, mu rugi iwanje nta n'inkoko yaharangwa nta n'intebe bita gasonga bugari n'umushyitsi yari kuza kungendera ngo asange mu rugi wanjye. Mm. ibyo rero umugore namugurira agahuza kandi gahetse mm-hmm. ibyo ubwo buzima bwose hageze aho rero umugore dutangura kuyagara ambwira terega jewe ndafise na jewe ubwenge ndaho mpuduhera dukeye no kuri ndabe ngerageze ndabico nokora mm. ico rero nari natanguye intambwe yo guhinduka mm. ikintu c'amahera nari bwagihindukira ko cane mhm. narumva umenga twokundana tukayaga mugabo agafaranga agafaranga ko kuba numva umenga nako umugabo ivyo hava bishobora ko ivyiyumviro bimwe ba se wanyu bababwira mu gihe kubaka eh. umugore ntaraba amafaranga mugabo nkabona ko naho nyine reka basi igerageze kuko mu mutwe ni ukuri nari naramaze gushyiramo ko umugore kwa gufashanya hagati yanjye n'umugore kuhava kuriyongera mm. noneho abantu bose barahava barabona bati ee eh, eh, za twaronka ni kuko mu mezi atatu yakurikiye kera yarasubiragaruka barashyira baradukoranya uh-huh. turi kumwe n'abo twubakanye baranadushingira intahe eh, barababwira oh, ko abagabo bacu no kuri twe turabyishimiye ni ari nacyo gituma mu mezi nk'atatu kuko twabona uko turushiza gusenyera ku mugozi umwe ariko tubona umugisha uguma uboneka noneho turubaka n'inzu nziza mhm. uno munsi naho hoza umushyitsi iwacu tuha umuha icyumba aharamwo mm. eh, ka gasonga bugari tutari no tutari dufise umwaka n'izindi ntebe mvunjamo akandi gatebe keza umuntu yosika akicara akaruhuka akagubwa neza noneho ndahava ngavuga nti mbega none Mm-hmm. ko habaye imyaka twirutse ko habaye imyaka na sese twasesaguye amahera mu bube gito iyo tukaza kuronka inyigisho za kera mm-hmm. kuva imyaka twabanye mm. tugahinduka imbere y'igihe mm-hmm. uba tuba tugezeho na twebwe tuba turiko turagura imiduga n'ibindi mm. ariko n'ubu ntitwahebura kuko twasanze mu ihinduka hari byinshi imbere niho heza imbere ni heza mbere y'uko twishyura kuri kino kibazo nibutse abari ko baratwumviriza yuko ikiganiro ari isanganiro ry'imiryango kino kiganiro rero turi ko tubaganira ku bijyanye n'uruhara rw'abo bita abatangamuco mu iterambere ry'imiryango na cyane cyane mu iterambere ry'umukenyezi abariko baratwumviriza rero kino kiganiro kikaba gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe ke international burundi rero mwabyumvise bariko umutumire dufise ariko adusigurira uruhara rw'abatangamuco abafise ibibazo canke bashobora kunganira eh, ibyo turiko turaganira ko eh, akoze bwa mbere nashaka kuvuga ko twebwe ntituri muri mushyirahamwe kere mhm. ahubwo kere yadufashije eh, mu ihinduka ryacu mm. kiretse ko gusa mu nyuma twatahuye ko amashyirahamwe cyangwa icyo bita amaporoje imigambi iravuka hanyuma ikarangira niho twebwe twaciye twigira inama twebwe nyine yo kwishingira shyirahamwe urunani eh, rw'abagabo mhm. eh, kugira ngo kere yobaho cyangwa itobaho twebwe tuze tubandanye eh, tufasha abandi bagabo kuko tuzi ko akarirya ariko karino akari mu mpene ariko kari mu ntama iyo mico mibi twari dufise ko n'abandi benshi mu burundi cyangwa mu makungu bayifise tuca twigira inama yo kwishingira ishyirahamwe ryacu mhm. ariryo ryise abatangamuco kugira ngo eh, tubandanye eh, turonka inzira zo gufasha inyigisho zo gutunganya imigambi mu rugo mm-hmm. n'ibindi byinshi mm. izo nyigisho zose rero natwe ubwacu ntitwazifashe eh, nk'aho umengo ni inyigisho zidafite akamaro eh, navuze ko twashyizeho ishyirahamwe mbere turanabimenyekanisha imbere y'amategeko mm-hmm. ishyirahamwe ryemewe imbere y'amategeko y'igihugu cy'u Burundi yemewe n'iteko shikiranganje hanyuma rikaba ryemewe mu mu bushikiranganji bw'intwaro y'akati mu gihugu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ukwezi kw'icumi hmm. niho rero twaciye tuja inama ingene tuza turakora ibikorwa mhm. natwe turakora integuro z'ibikorwa nk'ayandi mashyirahamwe hmm. eh, hanyuma eh, tukaba uye ibikorwa tubikorera eh, mu ntara cenda mhm. z'igihugu murabona ko nabo nyene iryamico n'imigenzo batakubaka mm. bari bayifise kumbura hariho nakiri eh, n'abakiribyigwa usanga abakobwa bagomba kuja kubaka ba nyina cyangwa se ba bababwira bati mwananje niko zubakwa mhm. hanyuma n'abahungu nabo ugasanga baca baraca babwira kumwe na twebwe badata batubwira mhm. twariyumviye mu nteguro z'ibikorwa mm. ko tukoza turakorana n'amakomine eh, muri eta civile aho imbere y'uko abashaka kuragana eh, twebwe abatangamuco tubanza kugenda tuba dufise umwanya w'inusu saha aho mhm. tubanza kugenda tukabakinira udukino mhm. twerekana amabi afatiye ku gitsina ingaruka mbi zayo cyane cyane ayakorerwa abakenyezi hanyuma tukagenda tujanye eh, eh, n'imiryango nk'ibiri ngabo n'umugore baba baraciye muri ayo mabi mhm. bagahava bakabashingira intahe kugira ngo tubafashe kubafurira ibyo binogo twebwe twari twaraguyemwo imbere yuko twubaka ibyacu nabo ntibaze eh, ntibaze babigwemo mm. kandi abenshi barashima cyane ko hari aho usanga nabo nyine bari bagiye kubaka izabo bari basanzwe bafise ibyo byiyumvire kandi Eh, biradufasha gutanga ubwo butumwa kuko murazi ko iyo abantu bagomba kubaka izabo baba bafise abo bita abaherekeji bajya bita mhm. muri abo haba harimo n'abakurambere baba baraganiye abahungu cyangwa abakobwa bagifite na ya mico n'imigenzo twebwe turakora ibyo bikorwa tukakina udukino tugatanga izo ntahe kandi bigafasha kandi benshi turaronka abandi bahinduka bavuga ko bafashijwe n'izo ntahe mhm. hanyuma kandi turategura ibikorwa dukorera ku mitumba tugakorana n'abakuru b'imitumba integuro z'ibikorwa tukazitanga mu makomine tugategura rero twamaze kumenya hariho nk'imitumba myinshi usanga mabi akorerwa abakenyezi yigaragaza cyane turaheza tukagenda kuri iyo mitumba naho nyine tukagenda dufise intumbero yo kubukisha abandi batanga muco umva kubapfukisha no kugira ngo tuba tugiye dukeneye ko twerekana amabi akorerwa mu ngo ko azana ingaruka mbi mu iterambere kandi kenshi twebwe kuko tuba tubashiriye intare z'ibyo twabayemo mhm. biragira ikimazi kuko twebwe uko twigisha mu batangamuco kenshi dusaba tubanza guhera hajya twegereye mu kibano mhm. bajya batuzi tuba twaragendana hama mhm. tukabandanya rero hirya no hino mu nyuma dufise intango n'ibyo bikorwa rero eh, turi ko turakora hanyuma kandi turakorana n'amadini eh. Eh, turakorana n'amadini mhm. aho usanga nka kijya gihe usanga hariho Eh, muri bamwe bagomba kubakana hariho abo bita ba cambu ni ukuvuga ba cambu eh, ni bajya bitwa ba ba mwana bajya bakwaniraniye mm-hmm. bagomba guhana abageni mm-hmm. bajya nabo hariho inyigisho usanga mu madini atandukanye babatumiramwo wanzanye kugira ngo tubane ibyo byose rugasanga ni inkomoko ya ya mabi uh-huh. nabo abo nabo ugasanga turabashyikira turabashikira turiko turabaha inyigisho kandi ko birafasha mm. ingo zitari zike mm-hmm. hanyuma kandi saho gusa usanga twebwe mu batangamuco umwe wese aho aherereye aba afise intumbero y'uko asa n'ufise indahiro yo kurwanya mu mabi mm-hmm. akorerwa abakenyezi n'abigeme mm-hmm. aho umutangamuco wese ari adashobora kwemera abagabo bameze rero uko kuntu hagize ingorane zaduka agenda agashobora kubafasha akabahanura byanse akacahamagara ashinzwe intwaro kugira ngo barabe ingene bofasha kugarukira agateka k'uwo mukenyezi cyangwa naho biba ari umugabano we nyine ahohoterwa naho nyene eh, ntitubire kuko nk'uko nakivuze hashobora kuba umugabo ahohoterwa cyangwa umugore ni uko uwo ari we wese bikwega ubukene n'ingorane mu mm. muryango ikiganiro cyacu gisigaje iminota mikeyi ariko ah, aracariho nk'akabazo ko gasa nk'akanyuma ishyirahamwe kera yadufise ko umugambi ko ridushigikira mu byiyumviro mu nyigisho mbere no mu buryo bishobotse kuko eh, nko muri kino gihe hari aho usanga kenshi dushobora gukenera dutegura ibikorwa ugasanga aho twagomba kuja kubikorera kumbure ntibishoboye gushikayo kerero kenshi turashobora guca tuyisaba akadushyigikira nko mu buryo bwo mhm. kwiyunguruza kugira ngo dushike aho hantu mhm. urumva ko rero kere ridufise ko umugambi w'uko eh, ibikorwa byose by'abatangamuco na cyane cyane byo kurwanya amabi akorerwa umukenyezi n'umwigeme cyangwa amabi afatiye ku gitsina bishobotse habaho imigenderanire ikomeye cyane hagati ya twebwe abatangamuco bishobotse n'amaporogaramu cyangwa ibikorwa biri muri leta mm. kugira ngo leta y'u Burundi imitumba nta nguvu nta terambere ishobora kuboneka ku mitumba imitumba niyo yubatse amakomini amakomini akubaka intara intara zikaba zubaka igihugu murumva ko rero igihugu cyubatswe n'imiryango twebwe rero intumbero nyamukuru ikibazo akeyi dufitiye ni ukudufasha haba kuduhuza umugore ari nk'umwana umugore atagitambuka umugore atatashoboye amenye ko agenda atangura abigerageze twese twarabigejeje kandi byarashobotse ubu abakenyezi bacu bafite iteka n'icyubahiro mu rugo barakora barateye imbere natwe twarateye imbere barubashwe mm-hmm. umugore wanjye biramwita umwubahwa mu rugo nanjye akabitsa umwubahwa nta teka risumba iryo ni ukuvuga ko rero n'abana bacu bazokurira muri ubwo buzima bw'umunezero aho gukura nta kibazo gikunda utanga umugabo utashye mu rugo abana bawe bakaguhunga umugore akubonye umutima ukaranduka murumva mm. ko ari ibintu bibabaje cyane mm. hanyuma umugabo rero yari afite iyo ngendo yo kuhohotera umugore yo kunyegeza amatungo yo kumutamuha ijambo natangura uyu munsi yumvise akakamo niyabona niyabonye ibyo ndiko yumvise ndamubwiye bidashobotse aron telefone avuga ati fose warampenze ariko ndazi ko ibyo mvuze ari ukuri murakoze no kuri kano kamo kawe turangije ko ikiganiro isanganiro ry'imiryango cyo kuri uno munsi ni ikiganiro gifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe cya international burundi ikiganiro mugiye gukurikirana mu kiringo cy'indwi zine uno munsi tukaba twari ku ndwi ya mbere twari ko tubaganirira ku bijyanye n'abatangamuco uruhara rwabo bafise mu iterambere ry'imiryango na cyane cyane mu guteza imbere umukenyezi mwakoze mwese mwadukurikiye dushimire n'umutumire Faustin bigirimana ntiranyibagira mwaje muvuye mu ntara ya gitega mwakoze kwitaba ubutumire bw'iki kiganiro cyacu eh, murakoze namwe kandi natwe turashimye kuri iki kiganiro kuko twibaza ko Eh, hariho benshi bacumvise kandi kizagirire akamaro kandi tukaba twizeye yuko no hanyuma mudutumiye tuzaguma twitavye murakoze ego yakoze na François Akimana ari mu winga bw'ivyuma Marie Claire Kazeneza nije nabateramishije mugire umugoroba mwiza naho ubutaha